วองคุณเจมเป็นผู้ชายสองคนเป็นผู้หญิงสามคน Today we are meeting um, to the Dharma together. Five people arrived this morning to practice here in Singapore. Uh, two men and three women. แล้วก็พระเนนเนนไม่มีมีแต่พระจำพรรษาในที่นี่ สองลูกด้วยกัน and uh, 11 monks who are spending the rains retreat here เนี่ยก็มีพวกกรุงเทพมาที่นี่สองคนมาเพื่อเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญาพร้อมๆกันทั้งหมดเลย and two people here from Bangkok who have also come to practice developing awareness developing knowing การเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญานั้น ต้องมีวิธีการที่จะนำตัวเราไป สู่ตัวสติ ตัวสมาธิ ตัวปัญญาได้ In, order to develop awareness, to develop single-mindedness, to develop knowing, we need some kind of technique, some kind, some kind of method. การทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีวิธีการ จึงจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ In everything we do we need to have a technique in order to arrive at the point at which we can walk the path การศึกษาทางปริยัติหรือทางโลกนั้นมันมาก เรียนเท่าใดไม่มีการเพ่งจบเลยการศึกษาแบบนอกตัว studying studying in the worldly sense there is a great deal of and it is endless as long as we study outside ourselves there is no ending การศึกษาในตัวเราคือ การเจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญานี้ มันน้อยนิด เจริญถูกทางแล้วจบได้ Studying within ourselves, which is the developing of awareness, of single-mindedness, and of knowing, this does have a conclusion. It has an ending, and if we do it correctly, it only needs we only need to do a little, and we can finish. ข้อแรกที่สุดการเจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญานี้ ต้องมีการงดเพ้นการพูดการคุยกันไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกัน At the beginning of the practice, we h a v e to set aside uh, speaking with each other, conversing. แล้วก็ต่อไปกับงดเว้นจากสิ่งเสพติด ทุกประเภททีเดียวเช่นบุหรี่ หรือน้ำชากาแฟเหล่านี้ก็งดเว้นทั้งหมดเลย and we also have to set aside to renounce all kinds of addiction like for example cigarettes or coffee and tea we have to set these aside also ถ้าเราไม่งดเว้นจากสิ่งเหล่านั้น มันก็ทำให้จิตใจเราคุกคีกับสิ่งเหล่านั้น ก็เลยไม่รู้ตัวเองเป็นเช่นนี้ if we don't set these things aside, then our mind is caught up with them, and it is not possible for us to know ourselves. ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนของจริงที่มีอยู่ในคนไม่ใช่สอนของที่มันไม่มีจริงและก็สอนคนที่สามารถทำได้ และพระพุทธเจ้าก็เว้นสิ่งที่คนทำไม่ได้ so the Buddha taught only the truth which is present in each human being. He did not teach something that is not real and not actual in each person. เมื่อพูดถึงสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้ตอนนี้ก็เลย And he taught a way that each person can walk, each person can do. วิธีปฏิบัติทีเดียวก็คือวิธีทำความรู้สึกตัวตื่นตัว ให้รู้สึกตัวให้ตื่นตัวอยู่สมเรียกปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้น so the method which each person can practice is the practice of being aware of oneself and of developing awareness of oneself this is a way of awakening oneself ความรู้สึกตัวนั่นเรียกว่า พลิกมือขึ้นอย่างที่เราทำทำกันสอนกัน นั่งพระเพียรนั่งเหยียดขา นั่งเก้าอี้ นั่งขัดสมาธิหรือนอนทำก็ได้เอามือวางไว้พ่วงไว้แล้วก็พลิกมือขึ้นให้รู้สึก So the practice of being aware of oneself or feeling oneself, we can sit in any position in which we are comfortable. or we can do this standing or lying down. And we have our hands free, and then we turn the hand up, feeling ourselves or being aware of oneself. So this feeling or awareness is called awakening oneself or awakening one's mind. เมื่อเราตื่นตัวตื่นใจอยู่เสมอ ปัญญาก็เกิดขึ้น When we have awareness of ourselves at all times then panya knowing or wisdom knowing will arise เมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันก็เลยแก้ปัญหาตัวเองได้ When the knowing arises then we are able to cure cure ourselves or to solve our problems การปฏิบัติ วิธีนี้รับรองได้ ไม่เกินสามปี แล้วก็หนึ่งปีเก้าสิบวันอานิสงส์ไม่ต้องพูดความโกรธความโลภความหลงจะลดน้อยไป This way of practice I can recommend I can guarantee that it will not be longer than three years or medium time one year or as fast past time, 90 days, that we will receive a result. So we need not speak of the fruit of this practice. Uh, anger, delusion, greed will reduce or will fade away. ความดีใจเสียใจ ก็ลดน้อยไปเช่นเดียวกัน When anger, delusion, greed, reduce then tension and being pleased and displeased, being happy and unhappy will also reduce and fade away. ความทุกข์ความเดือดร้อนความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้จุดนี้นี่เอง Suffering, being impassioned, being confused, these states arise because we do not know this point of the fading away of anger, delusion, greed. เมื่อเราศึกษารู้จักจุดนี้แล้ว ใครๆ ก็รู้ทางนั้น ความทุกข์ความสับสนวุ่นวาย ความเดือดร้อนก็จะหายไป ความสงบก็เกิดขึ้นมาแทนที่ when we have studied within ourselves and know this point of the extinction of anger, delusion, greed, then all, all kinds of uh, heatedness, all kinds of confusion will disappear, and calmness, peace will substi- be substituted for these states immediately. The Buddha taught that there is no other happiness เป็น peace or calmness แต่โดยมากคนเข้าใจผิดที่ตรงนี้แหละ ความสงบนั้นท่านแยกเอาไว้สองอย่าง คือสงบสมถกรรมฐานหนึ่ง สงบของวิปัสสนากรรมฐานอันหนึ่ง But usually people misunderstand this teaching because there are two kinds of calmness, two kinds of peaceful states. One is the calmness of samatha meditation, and one is the calmness of vipassana meditation. สงบสมถกรรมฐานนั่นต้องอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับใครเรียกว่า ไปหลบตัวอยู่ในป่าในดงคนเดียว อันนั้นเรียกว่าสงบสมถกรรมฐาน แต่มันยังไม่สงบเหมือนกับวิปัสสนา สงบวิปัสสนานี่ไม่ต้องหนีไปไหน อยู่กับคนจำนวนพักพวกหลายหลายคนนั่นแหละ ทำการทำงานอะไรก็ได้ พูดคิดอะไรก็ได้แต่ ความสงบแบบนี้คือ สงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากความยึดมั่นถือมั่นนี่เอง The calmness of samatha meditation in order to experience this we need to seclude ourselves from other people to find somewhere very peaceful and quiet in the forest or in a cave. And there we can cultivate this kind of calmness. But this is quite different from the calmness of vipassana meditation. With the calmness of vipassana, which means insight meditation, we can live with other people, we can be with others, we can work, we can lead our lives just as we do now, but we can have this calmness which is the calmness of freedom from anger, delusion, and greed, freedom from attachment. สงบสงบวิปัสสนานั้นจึงเอาไปทำการทำงานได้วิธี อยู่ที่ไหนก็ตัวเองเป็นคนอยู่เป็นคนทำเป็นคนพูด เพราะเรามาดูลงไปที่จิตที่ใจในชีวิตของตัวเองนี่เอง so with insight, vipassana meditation, then we watch our mind at all times and we know ourselves as we speak and as we act and as we think. And so we can have this calmness anywhere, whatever kind of work we are doing. We can have the calmness of freedom from anger, delusion and greed, which cannot arise as we are watching our mind. ส่วนสงบสมถกรรมฐานนั้น ทำการทำงานอะไรไม่ค่อยได้ เพราะไปนั่งเงียบเงียบ นั่งอยู่คนเดียว มันก็เลยไม่ได้การไม่ได้งานอะไร ท่านจึงกล่าวว่า สมถกรรมฐานความสงบของสมถกรรมฐานเหมือนกับเอาหินหรือเอาศิลาไปทับหญ้าไว้หญ้าไม่เกิดขึ้นมาจริงอยู่ แต่เมื่อเอาหินเอาศิลาออกจากหญ้าที่นั้นดินมันซุ่มมันเย็น แต่หญ้ามันงอกงามขึ้นมากว่าเดิม The the the calmness of samatha meditation in order to have this we have to sit by ourselves and we are unable to work so it has been taught that this kind of calmness is like putting a rock on top of weeds so while the rock is on top of the weeds we cannot see the weeds but the weeds are still there and when the rock is taken off then the weeds have been kept moist and so they grow even faster ไม่ต้องพูดคนอื่นเนี่ยผมชอบพูดเรื่องตัวเองมาก There is no need to speak of others. Uh, I like to speak of, of myself, of my own experience. ผมเคยทำกรรมฐานมา แต่มันสงบเมื่อไปเข้าสังคม คนนั้นพูดเรื่องนั้น คนนี้พูดเรื่องนี้ มันไม่พอใจ บางทีโกรธขึ้นมาลืมตัวก็มี so I practiced calmness meditation samatha meditation for a long time and I developed calmness but when I went out among people then I did not have this calmness and people would speak this way or that way and I, my mind would forget, I would forget myself. My mind would forget itself, and states of dissatisfaction, sometimes states of anger, would arise. so the calmness of insight meditation, the vipassana meditation, is the calmness of a complete uprooting, the uprooting of, of suffering. ดังนั้นวิธีที่เจริญวิปัสสนา So the method of developing insight is to do awareness of ourselves. ตื่นตัวตื่นใจ to awaken ourselves to awaken our mind แปลว่าคนไม่นอนหลับทับสิทธิ์ which means that we do, we do not sleep we are not asleep เพราะหน้าตาก็ตื่น จิตใจก็ตื่น because our our eye is awake and our mind is awake หน้าตาตื่นก็หมายถึงไปไหนมาไหนก็ได้จิตใจตื่นก็หมายถึง ดูความคิดตัวเอง so our eye is awake means that we can go anywhere and our mind is awake means that we watch watch our thought การดูความคิดนี่แหละเป็นหลักสำคัญโดยมากคนมันพลาดที่ตรงนี้. so the watching of thought is the very important thing which many many people do not do not know about and do not practice เมื่อมันคิดขึ้นมาเราเราก็เลยเข้าไปในความคิดปฏิภาควิจารณ์อันนั้น อันนี้ บทนั้นบทนี้นั่นเรียกว่าเราเข้าไปในความคิด ไม่ใช่ตัดความคิดได้ มันรู้คิดมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเห็นความคิด มันรู้เข้าไปในความคิด when thought arises then usually we enter into the thought immediately and we follow that thought, um, being interested in this or that, critical of this or that. And this is quite different from cutting the thought away. Uh, when we can't cut the thought away, then at best we know our thought. But when we cut the thought away as soon as it arises, this is called seeing thought. เมื่อเข้าไปในความคิดแล้วมันก็เลยปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่ง uh, when we enter into thought, then it, it proliferates, it elaborates, it concocts um, great stories. This is called sankara, in Pali language, which means concocting and decorating. When it's like this, then the thought flows continuously. ไม่มีทางที่จะสิ้นจบได้ And there is no way of bringing it to an end เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า นั้น ไปอธิษฐานริมแม่น้ำมาเอาขันไปอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรู้ข้ากิเลสตายคลายกิเลสหุดจริงๆได้เป็นพระพุทธเจ้าจริง ๆ วางธาตุหรือขันใบนี้ลงบนผิวน้ำนี้ ให้มันทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำในทางตรงกันข้าม หากยังไม่ได้ผลสำเร็จอะไรทั้งหมดให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำคนมีปัญญาฟังแล้วรู้เรื่องแค่นี้ก็ใช้ได้ We have heard the story of how the Buddha, before he, he became the Buddha, before his enlightenment, took a container and standing by a river made the resolution that if, if he was to become enlightened, if he was to become the Buddha and uh, extinguish all the defilements inside himself, then may that container, when he placed in the river, go against the stream, against the current, and go back to the origin of the stream. And uh, on the other hand, if he would have no success at all and would not become enlightened, may that container go with the stream, with the current. A person that has knowing, that has panya, when he hears his story, understands it immediately and is able to put it to work. การทวนกระแสของน้ำก็หมายถึงการทวนกระแสของผมคิดนี้เองเมื่อมันคิดขึ้นมาเราออกจากผมคิดได้ไม่ต้องให้ผมคิดปรุงแต่งไป เรียกว่าเราออกจากความคิดได้ going against the stream is going against the stream of thought so that when thought arises we can come out of thought immediately and so thought cannot proliferate it cannot cannot concoct ตอนนี้แหละที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์เราสู่ฟังและตำรับตำราก็เคยมี คนที่ศึกษามากๆ แต่ได้ดีว่า พระพุทธเจ้า เห็นนายสางนี่ว่าเจ้าสังขาร จะปรุงแต่งให้ข้าพเจ้า ไม่มีทุกข์ได้คือโคงเฮือนก็รื้อแล้ว ยอดเงินก็ถอนแล้ว นายสร้างก็จับแล้ว นี่พูดได้ แต่ความจริงคือเราเห็นผมคิด ออกจากความคิดคือไม่ยอมให้สังขารปรุงนี่แหละคือฆ่านันสางฆ่าสังขารปรุงแต่งได้ถอนยอดเรือนโครงเรือนก็คือถอนตัวออกจากความคิดนี่เอง it is it is by seeing thought that we emerge from thought and don't allow thought to proliferate and to concoct and this is a way of uprooting ourselves uprooting ourselves out of thought นี่เรียกความสงบไม่ได้อื่นไกลที่เราไปแปลภาษาคนอินเดียพูดและคนไทยไปแปลมาถ้าผิดแล้วก็ไกลกันแทบจะมองไม่เห็นถ้าถูกต้องก็เอาไปใช้ได้ทันที so this uprooting of ourselves out of thought is calmness it is not far away from us and it is what all the scriptures are about. When those scriptures are mistranslated, then we rack our brains with no no result at all. But if those scriptures are translated correctly, then we can put it to work immediately. ดังนั้นจึงมีวิธีให้เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา การพูดกับการทำนั้น มันเป็นคนละเรื่องกัน so therefore we have this practice this method of practice of developing awareness developing single-mindedness developing knowing the words and the practice itself are very very different การพูดไม่ใช่เป็นการกระทำการกระทำไม่ใช่เป็นการพูด แต่มันก็อาศัยเนื่องกันมาเท่านั้นเอง So the speaking is not the doing, and the doing is not the speaking, but the doing depends on the speaking at its beginning. เช่นเราสอนกันว่า ให้พลิกมือขึ้น มันรู้สึกตัว พอดีมันหยุดนิ่งเราก็รู้สึกว่ามันหยุดอันนี้มันเป็นคำพูดแต่เมื่อเราพลิกไหวขึ้นมานั้นเรารู้สึก พอดีมันไหวหยุดมันหยุดเราก็รู้สึกว่ามันหยุดแล้ว ยกมือขึ้นมันไหวขึ้นไปเราก็รู้สึกมันไหวขึ้นไป พอดีถึงที่แล้วมันหยุดเราก็รู้สึกมันหยุดไป อันนี้มันเป็นวิธีกระทำและเป็นวิธีพูดให้คนอื่นฟังเท่านั้น so therefore we we teach to turn the hand up being aware of the movement and then to stop being aware of the stopping of the movement This is the way we speak, but this is quite different from the experience of doing it. When we do it, then we turn the hand up and we are aware of the movement, we feel the movement, and then we stop and we feel the cessation of the movement. Then we raise the hand and we are aware of the movement, and then we stop and we are aware of ourselves stopped. So This is speaking the teaching of the method and the doing of the method ดังนั้นการกระทำเมื่อมันคิดมาเราก็ต้องสร้างจังหวะ ให้มีความรู้สึกตัว ไม่ใช่นั่งนิ่งๆไปคิดตีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ อันนั้นเรียกว่าเราเข้าไปในความคิด ถ้าพูดตามทัศนะความเข้าใจของผมเรียกว่า คนนั้นเป็นวิปัสสนา so therefore we when we think when thought arises then we need to uh, practice the movement the we need to build rhythm and this is the way of moving against the stream of thought if we don't do that if we sit still sit quietly then we simply flow with the thought. And in my terms, this is called vipassanu upigilesa, the defilement of insight. เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังและตำหรับตำราก็มีอยู่ ที่เจริญสมถะที่เจริญวิปัสสนานั้นมีอุปสรรคอยู่คือหนึ่งวิปัสสนุปกิเลส สองจินตยานสามวิปลาสเมื่อเราไม่รู้สามอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นวิปัสนา ก็เป็นวิปัสนูมันก็รู้ไปเหมือนกันกับคนที่เคยกินเหล้าแต่เมื่อกินเหล้าเมาแล้วคนอื่นไปห้ามไม่ฟังอยากกินเธอเหล้ามันเมา แต่คนที่เมาเหล้านะ่ะ ไม่เคยรู้ว่าเมาเหล้าแต่ยิ่งกินก็ยิ่งเมา So we have heard the scriptures and the teachers say that there are three kinds of obstacle in the practice of developing meditation uh, vipassanu, upagilesa, gintiyan, and vipalat, vipalasa. And uh, unless we know all three of these well, then we have not reached the levels of insight of vipassana. The person who is vipassanu is like someone who is drunk, and the more they drink, the drunker they are. The more we think, then the more we flow with the thought, the more we speak from thought, the happier we are with ourselves drunk on thought. ดังนั้นพวกเรามาที่นี่อย่างเพื่อน ไม่ว่าญาติมิตรกันทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ได้พวกสิงคโปร์มาที่นี่ห้าคน และคนกรุงเทพสองคนพระเราจำพรรษาที่นี่สิบสองรูป ก็ต้องฟัง และนำไปปฏิบัติงดเว้นจากการคุยกัน งดเว้นจากสิ่งเสพติดทุกประเภท ถ้าหากเราไม่งดเว้นจากการคุยกัน ในงดเปนจากสิ่งเสพติดแล้ว เรามาจำพรรษาหรือมาปฏิบัติธรรมะ ที่ทับนิ้วขวนเนี่ย อาจจะไม่ได้อะไรติดเนื้อติดตัวไปเลย ไม่ใช่ว่าแสดงว่าเราเป็นญาติสันติธรรมหรือเป็นชาวพุทธเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว รู้แล้วจะมีส่วนแบ่งให้เรา เราได้รับมรดกตกทอดมาอย่างนั้น อันนั้นเป็นการเข้าใจไม่ตรง เราคาดคิดขึ้นมาเอง And therefore, those of us who are here, the 11 monks who have come to spend the rains together, the people from Bangkok, five people from Singapore, we could call ourselves friends in the worldly sense, or we could call ourselves friends in Dharma. What we need to do is to put aside talking, speaking, chatting with each other, and to put aside all forms of addiction and to listen well and to go and put this into practice